As hy, dit is vrijdagmiddag 3 uur en dit is Rai Konnef wat vir ons so sê. Hy sê dit is 3 uur op een vrijdagmiddag en uh, met sy memories are made of this big band klanke wat hy vir ons bring wat dui op een lekker op en wakker uh, eh, voetestamp uh, eh, wat jylle die volgende 2,5 uur kan doen. Nou ja, ek het vandag specifiek uh, jy weet, uh, uh, uh, nie extra rustig is, wat ek normaal weg ook opsit, uh, vir, vooral op zonde, oké, okay, maar dit is nou een ander program daar. Uh, hierdie ene is Treffers van Tuka tot nou, en uh, ja, so, ek het vandag een bykie meer um, ritme vir julle by mekaar gesit, om die voete te laat jik en ek het een waarschuwing vooraf gegee, so hou daarby. Ok, ons gaan afskop en ek uh, hoop julle allemaal is uh, lekker ingerig en uh, sit achter oor, uh, eh, skop die skoene uit en grijp die besem as het nodig is. Die eerste is die een van Bahamin, die Bahamaanse Jank Kano groep. Eh... Uh, wat uh, in, in 1977 in New Providence, Bahamas, gestig is. Hulle is vooral bekend vir hulle Grammy bekroonde trefferlikkie, natuurlijk die, wel is die enigste wat ek hulle voorken, Who Let The Dogs Out. Bahaman het in 1977 gestig as a high voltage wat aanvankelijk disco en funk gespeel het. Hulle het gereeld in nachtklubs en hotelle in die Bahamas opgetree en verskye albums self vrygestel. Ons gaan na hulle luister met die ene, soos ek gesê het, die enigste een wat ek hulle voorken eindelijk, en uh, eh, hoe let the dogs out? Wie die honde laat uitkom? Uh, goeie vraag. A one zillion dollars. The question is, who let the dogs out? out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who, let the dogs out? Who, who, who, who, who, who let the dogs out? Who, let the dogs out? Well, the party was nice, the party was pumping. and everybody having a ball. Hey, hey. Until the fella, started in calling. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out. Who let the dogs out? Who, who, who, who, who let the dogs out? Who, let the dogs out? Who, let the dogs out? I see the young people had a falcon. She Billy found and stepped Get back, Gruffy. Back, Gruffy. Get back, you flee infesting mongrel. myself, I man, no get angry. Hey, yeah. Two eighty girls calling them canine. Hey, hey but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out, Who let the dogs out? Who, who, who, who, who? Boogie is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your phone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your scruffy, pas scruffy. Get back, you flea-infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is digging them down. Me and my white talk, short, take a lot. Any caliber, you, I think I knew that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land when they to me, to do. the dogs out? As hy, blaf hulle so ook achterna, wie hierdie klein, wat is het, een baster Jack Russell Chihuahua van my, as hy uitkom, en, uh, uh, uh, uh, dan, ok, dit sal per ongeluk wees wat hy uitkom, jy weet, as iemand die hek oopmaak en uh, nie besef, hy is ook buiten nie, maar as hy die pad vat, ek sê, hy hardloop, tot droerbo, en hy is nie streetwise nie, so die gevaar is daar dat karre om kan raak rij, maar dan hardloop hy na al die hekke toe, waar daar groot honde in die erf is, dan staan hy hier buiten en hy challenge hulle dier die draad. Ei, ei, ei, hy dink hy is een rotweiler, maar in elk geval, ja, who let the dogs out, was daar enige weer. Nou hierdie volgende ene is al klaar, is daar nou een query, ek weet self nie, ek sal moet luister om te hoor. Nou, ek weet, die Trogs doen Wild Theme, maar die uh, Steppenwolf, hulle doen Born to be Wild, maar nou het ek hier die plaat uh, van Steppen, Steppenwolf en het sê, die titel van die plaat is Wild Theme. Ek geloof nie, dit kan reg wees nie, uh, dit behoort Born to be Wild, as dit Steppenwolf is, as het is uh, die ander ene wat ek gesê het, Wild Thing, dan moet het die Trogs wees. Maar kom schema op uh, Steppenwolf's uh, pedigree. Uh, hy is uh, Likie skryf, uh, wel, hierdie Likie is geskryf dier uh, Mars Bonfire en eers uitgevoer dier die orkest Steppenwolf. Die lied word gereeld in uh, gewilde, sowel as teenkultuur ing, uh, ingeroep om uh, of uh, die houding van een biker te noem. Het word vooral aangetoon in vier, uh, die ja. rolprint Easy Rider van 1969. Dit word soms beskryf as die eerste heavy metal uh, eh, liek en die tweede vers uh, liriek van heavy metal thunder. Nou ja, ons gaan luister na As dit Steppenwolf is, Born to be Wild, Andersens, gaan ons luister na uh, die Trogs met Wild Thing. Oh, oh, ek weet nie wat er een van die twee dit is hier so nie. Ek moet al my labels moet ek weer nagaan en verseker dat ek hulle recht stel. Dan kom maar nie hierdie queries nie. Hier kom hy, Steppenwolf, Wild Thing. Wild Thing. I love you. But I wanna know for sure. So come on, hold me tight. Nothing van die Trogs. Nou aangezien ons dan nou die Trogs liekie geluister het, kom ons doen die volgende ook van die Trogs en ons gaan aanstap na nou wel hulle was een Britse groep vanuit die dorpie Andover is die dorpie sy naam in die syde <clears throat> skies in die syde van Engeland en wat in 1964 gevorm is, nou nie die dorpie nie die groep meen ek en eh uh, is uh, eh, eh, etelike nummer 1 treffers het hulle voortgebring in Britannia en in Amerika waarvan die gewildste ene seker Wild Thing was, wat ons nou net geluister het. Hulle was aanvankelijk, uh, was hulle bekend as de Troglodytes, wat grotmanne beteken. Nou die Trogs was mensachtige monsters wat hoofdzakelijk in grotte geblei het. Eh, hulle was baie wreedaardig ja. en hulle het enig iets gevreed wat in hulle pad kom, selfs klippe en sommer mekaar ook <laughs> opgevreed. Hulle was nie baie intelligent nie en uh, was bekend vir die, uh, as die laarstand van die samenleving. Nou ja, nou, ek weet nie hoekom enige groep sal verkies om hulle self so naam te noem nie, as een groep nie, maar uh, hulle het en uh, hulle het uh, nogal goed gedoen vir daar die jare. Ok, ons gaan nou weer luister na, wel, na die Trogs luister. En kom ons gee hulle twee liekies om te doen. Al twee, in daar die trant van voetestamp. En ek weet nie of julle nou al lis geraak het nie, maar ek het vooraf een waarschuwing gegeen. Wees voorzichtig mense, jy kan spieren verrek en uh, ja, ons neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie. He trucks baby come back en dan direct daarna gaan ons like, luister na The Little Red Donkey. Lekker luister, hier kom hulle. Okay. Hawks, hulle het vir ons twee gedoen, en die eerste ene was Baby Come Back, en toe het ons geluister na Little Red Donkey, Louisa Heinzmeier, daar van Kroonstad, goeiemiddag, ek sien jy is ingeskakel, dankie daarvoor, en jy sê, uh, die begin is vir jou aangenaam, uh, jy hoop die rest van die program gaan ook so wees, nou ja, ek het vandag myself specifiek toegespits op die wilder, as gewoonlik, eh, uh, type muziek uh, is uh, allemaal lekker muziek en lekker luister muziek en lekker voete jik. Dit bring jou in die naweek lijm. En dan Joy Swartley, door uit Amerika in, uh, wat is die plek, um, ehm, Arizona's wereld. Daar is een dorpie genaamd Surprise en Joy luister van daar af. Joy, baie welkom by die program vanmiddag. Ek hoop jy geniet, jy sê, jou man Steve, Steve Wonder, ne? Uh, hy is uit op een golf toernooi. Nou ja, een van die daas het saam met Gary Player en al die uh, Tiger Woods en al die mense ook, gee hom net kans, dat hy net sy uh, strook recht krijg. Ok, oh, die program stap aan en ons gaan nou na een groep, The Cousels, hulle Amerikaanse uh, familie, Eh, van ses kinders en die ma, hulle sing vanuit Newport op Rhodes Island en uh, Bob en Barry het in 1965 beginne saamspeel en so met die verloop van tyd is die rest van die familie ook ingetrek. Hulle ouderdomme het gewissel van 8 tot 19 en uh, ja, ja, dit is uh, jy weet, as jy kyk na hulle eerste uh, paar liekies, die dochterkie van 8, sy is net so um, ehm, bedrijwig groep as enig een van die rest van hulle. Nou, die ma Barbara was die laaste ene wat ook by hulle aangesluit het in 1967. Die 1970 televisiereeks oor die Patridge family was geskoei op hierdie ja. muzikale familie. Ek weet, daar is een hele klompie liekies wat uh, as Partridge Family ook uitgebring is. Die snit waarna ons gaan luister vandag is 1 dier uh, Tony Romeo en het gestuig tot nummer 10 uh, eh, op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons luister, ok, ons gaan nou al twee groot treffers gewees. Die eerste ene, ons luister na Heer. Dit was in 19... 69 wat hulle omgesing het, en uh, die ander ene, Indian Lake, in 1968, al twee lekker, lekker rondop muziek. Kom eens luister. Gloria? Gloria. now the cow sills with hair. Gloria, how have you been? She asked him why. Why I'm a hairy guy. Harry noon and nighty night night. My hair is a fright. I'm Harry high and low. But don't ask me why. Cause he don't know. It's not for lack of bread like the grateful dead. Darling. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, streaming, flaxen, waxing. Give me down to there, half shoulder length. the fleas in my hair. A home for the fleas, a hive for the buzzing bees. A nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my Chousels, wat julle sy geskiednis geluister het, en dan ook hulle liekies geluister het, 1968, 69. Indian Lake and He. Uh, ek dink He was een rolprint ook gewees, as ek het nie mis het nie. Jo, uh, net waar jy kyk is hare, hare, hare. Dis ook om hulle hy chimpanzee in die begin van die, van die liekie gehad het. Hy is, as, as jy haar vertoon wil hee, dan is hy die voorbeeld. Right, ons gaan aan, ons kom nou by, wat gaan ons wees? The Fireballs, wat soms uh, as eh, Jimmy Gilmer en The Fireballs geklassificeer word, eh, was Amerikaanse rock'n'roll groep, veral gewild in die einde van die 1950s en vroege 1960s. Die oorspronkelike besetting bestaan uit George Tomsko, hy het hoofdgitaar, uh, Chuck Thaub, het sang gedoen, Stan Lark Bas, Erik Bad Tromme en Dan Tremmel, Ritme Gitaar. Ons gaan luister na The Fireballs en hulle het een, een groot treffer gehad, a one heat uh, groep en die Fireballs het gesing Bottle of Wine, Fruit of the Vine. Oh. The Fireballs en Bottle of Wine. Nou eindelijk, ek denk die groot verskil tussen die liekies wat ek vandag vir julle hier op die speellijs het en wat ek normaalweg elke vrijdag het, is so wat ons op school genoem het, een losdans en een vastdans. Hierdie was allemaal losdans liekies. Jy het jou eie ding gedoen en die meisie het haar eie ding gedoen, recht teen oor mekaar en uh, ja, uh, die uh, vasthoud danse, was een bykie stadiger gewees, maar ook vol pret, um, <laughs> eindelijk meer pret, maar uh, ja, bottle of wine is een wat ons op al die parties gehad het. En nie die bottle of wine nie, ons, eh, ek meen, ons, ons was op school gewees, ek praat van die, die liekie, oké, okay met my nou nie verkeerd verstaan nie, asjeblief toch. Eh, uh, net nou is daar een onnie wat sit en inluister, en sê, o, ok, ek moes hulle uitgevang het. Uh, Um, ok, ons stap aan en ons het nou die Canadian Sweethearts. Jep, jylle sommer dadelijk spring twee name op en hulle is eh, bekend as Bob and Lucille was een Canadese sangdioog wat gedurende in die 1960s gewild was en in 1977 het hulle ontbind. Die duo bestaan uit sangeres Lucille Star en arkitaarspelende man Bob Regan. Hulle is vooral bekend vir een rockabilly likkie, Eeny, meeny, miny, moe. Aha. Hulle eh, bijdra tot die genre is herken dier die rockabilly Hall of Fame. Nou ja, as jy na alle ander likkies luister, dan is hulle nie juist in hierdie Jan Rey nie, maar hierdie ene staan uit soos die seervanger uh, so ver Lucille self aangaan. Ek weet dat man het een hele paar van hulle gehad in hierdie uh, <laughs> kom ons sê op een wakker Jan Rey. Uh, sy het uh, twee of drie gehad, maar ons gaan luister na Eenie, Meenie, Meenie, Mou. Right? Hier, kom. Dit was ja, so vroeg soos 1958. dollars, any, meeny, money, mo. sê sy, en dit is gewees Lucille Star, wat saam met haar man Bob Regan gesing het daar so. Eenie meenie, myne mou 1958. Ok, nou... Richard Wayne Pennyman. Hy is op 5 december 1932 gebore tot en hy is oorlede 9 mei 2020. Professioneel bekend as Little Richard Richard. Hy was een Amerikaanse sangeris, pianist en liekieskrijver. Hy was 7 dekades lang een invloedrijke figuur in die populaire muziek en kultuur. Richard's uh, eh, mees gevierde werk wat beskryf word as die architect van rock and roll dateer uit die middel 1950s toe hy sy charismatische vertoonkunst en dynamische muziek gekenmerk dier frenetische muziek klavierspel, stampende maatslag en krachtige raspere, uh, rasperige uh, koor, die grondslag geleed vir rock and roll. Nou sy innoverende, emotionele uh, eh, vocalisering en uh, antempo ritmiese muziek het een uh, sleutelrol gespeel in die vorming van ander populair muziek uh, genres, intussen soul en funk. Ok, ons gaan luister na hom, en eh, eh, as jylle wonder waar Cliff Richard aan die Richard gekom het, dit is specifiek sy, uh, hierdie ou was sy idol gewees, en dit is ook hoe my Cliff Richard was. Hy was de Harry Webb gewees aanvankelijk, maar hy, toe hy sy verhoognaam kies, het hy hierdie ou gebruik. Ons gaan luister na Little Richard, en hy gaan vir ons twee lekker op en wakker liekies doen, en die eerste ene is Good Golly, Miss Molly en dan direct daarna, ons het nou net na Lucille Star geluister, is die liekie Lucille Lucille, kom ons luister twee liekies van Little Richard Muziek stem was seker een jees gewees na elke optrede van hom. Moet dan, <laughs> wel, geskreer hy vir Lucille en dan ook Good Golly Miss Molly. Joe, uh, dit is nou een wakker en uh, ja, een groot deel van sy opvoering is natuurlijk sy uh, klavierspel ook. Dit maak ook die honky-tonk klanke, dit maak op vir uh, wonderlijke vertooning, wat hy, want wa, hy was baie gewild, geloof my. Right, wie gaan ons nou nou luister? Kom ons kyk wie is op die draaitafel. Ja, uh, ja, eh, oe, nee, kom ons gaan eerst na hierdie ander groep toe. Hierso, die Tremeloos. Die Tremeloos, hulle is een Engelse eh, groep wat in 1958 in Dagenham uh, eh, Essex gestig is en steeds vanaf 2006 is hulle actief Eh, met uh, Brian Poole en The Tremolos. Uh, eh, Motti, daarvan uh, eh, George, luister jy? Hier kom My Little Lady, soos Drew jou ken, en ek dink, uh, ja, dit is een uh, paslike bijnaam vir jou, My Little Lady. Brian Poole en The Tremolos gaan eerste daaiene doen, en dan direct daarna gaan ons luister na een rustiger ene, maar nie so rustig nie, hy is een bykie rustiger, en dit is Silence is Golden van 1967, Little Lady is in 68, en dan Silence is Golden in 67. Hier kom die tremeloos, lekker luister. about my baby, a perfect little lady, I think about her shiny golden hair. been a dreamer, but every time I see her, I start to float away. vir ons twee gesing en dit is 1967 en 68 Silence is Golden My Little Lady Right nou kom, ja hierdie groep uh, hulle is damn alright <laughs> moet ek sê. Hulle staas aan 45, hulle was een Nederlandse popgroep, wat in, in die 1981s het hulle kortliks baie gewild in uh, Europa geword, in die uh, Verenigde Koninkrijk, die Verenigde Staten en Australië. Nou die groep wat uitsluitlik bestaan het uit atelier sessie muzikante. Nou atelier sessie muzikante is mense wat, uh, jy weet, ek bel jou, dan kom ons hier by mekaar, ons is nie groep nie, maar uh, ons kan saam uh, optree. Dit is min of meer wat uh, sessie atelier groepe uh, oorgaan. Nou, uh, ja, hulle was onder leiding van Jaap Egermond. Voorheen was hy van die Golden Earring en uh, het medley opnames gemaakt wat so getrouw moendlik aan die oorspronkelike trefferlikies was. En ja, hulle is rarig baie um, nabij aan die oorspronkelikes en hulle het het so goed gedoen. Was, is, uh, hulle het het als saamgevoeg tot die uh, uh, uh, met die gemeenskapelike tempo, die lopende drom ritme, hulle is genoem The Stars on 45. En uh, kom ons luister na een medley van hulle en hierdie wel, ek het drie medleys hier so, van, van wat hulle gedoen het. Uh, hulle is allemaal uh, eh, ach nee, hulle is nie so lang nie, uh, Stars in 45, en uh, hierdie is The Stars Sisters, ons had net nou nog van hierdie, hierdie groep, hierdie Stars on 45, ons had net nou nog so 2 of 3 van hulle luister, maar hierso is hulle mengsel, medley, van The Stars Sister, kom ons luister. it's time to woo. It's eco time for all the lovers in the bar. I've got a heavy date, a date, a date at eight. So Skiko Tico, tell me, is it getting late? was hy, Stars on 45, dit is die Stars sister, sisters, wat hulle daar uh, verteenwoordig het, en die van julle wat die oorspronkelijk is van die liekies ken, sal met my saamstem dat het so nabij, soos Dammit aan Vloek is, wat die liekies ooreenkom met die oorspronkelijke uitgaves daarvan. En uh, ja, kom ons, uh, ons gaan net nou nog van hulle hoor. Ons gaan nou eers weer en ons ge, o, oh, hier is my vrou sy hero, sy like die, sy sê vir my sy like die leekie, maar ek dink sy like die ou, John Paul Young, is die ou, hy is een Scots-Australiese popsanger, gebore 21 juni 1950, en hy het in 1978 een wereldwee treffer gehad met Love is in the Air, onthou jylle Love is in the Air? Maar dis nie wat hy vandag vir ons gedoen het, nou behalwe vir Love is in the Air, het Young in Duitsland en Nederland die top 10 kaart sukses gehad met Standing in the Rain, is ook nie hy wat ons gaan luister nie, en vier ander top 10 treffers in Suid-Afrika, waaronder die nummer 1 treffer is I Hate the Music. Seker nie, maar die twee wat uh, ons nou gaan luister, het al twee te doen met Yesterday, en die eerste een is Yesterday's Hero, en uh, dit was in 1976? Nee, ja, ja, 1976. En in 1977 het hy uh, Yesterday, I'm her yesterday man. Dit is die twee wat hy vir ons gaan bring. Ek sal kyk of, oh ja, nee, I hate the music, is ook een van die twee. Is Yesterday Zero en I hate the music. John Paul Young, luister lekker, 1975. Here is the news. airport this morning. When I walk down the streets, see the people who stop and stare. daar het ons sommer een groot bord vol gehad van John Paul Young. Eerste, Yesterday Zero, 1975. I hate the music and I'm a yesterday man. Lekker, lekker. En uh, ja, allemaal so uh, eh, bykie upbeat uh, van die norm, norm wat ons op vrijdag na luister. Ek sien Henny, Henny Viviers. Hy is ingeskakeld. Uh, hy sê die program is as ek so luister, is a baie mooi sover, dat men so bykie terugverlang na die dag, na die goeie ou dag, jesie, die was rove parties, met hierdie, met vandagse speelhuis op, maar ek glo dit gaan goed hier by jou, uh, naweek op hande, maar uh, eers luister ons heerlik saam na die program, groete vir amal wat ingeskakel is, en uh, nog nie gegroet is nie, eh, uh, en uh, ja, sy, uh, hy groet dan nou amal wat ingeskakel en luister ek wonder, waar is Letty, dat sy nog nie gereageer het vandag nie, uh, seker weer een toets om te skryf maandag, uh, of althans Abby, Abigail, het seker een toets om Ah, maar krom sit. Uh, en dan is Hanlie, jy is ook ingeskakel. Jy sê, jy het ook nou eers kans gekry om te begin en luister. Uh, dankie man, dankie dat jylle ingeskakeld is, ek waardeer, en uh, dit, uh, jy weet, ek haad het, om hier te sit en net vir myself te speel. Uh, solang daar een of twee persoene is wat luister, is ek heel happy. Ok, ons gaan aanstap met die program, en wat is dit? Uh, wat ons volgende dan gaan luister... net kyk waar is hulle. Die liekie's naam is How Do You Do, wat in 1971 vrygestel is en uh, eh, uh, eh, internationale treffer solo vir die Nederlandse deel Mouth en McNeil was. Nou ja, as jy die twee mense sien, Mouth is uh, is omdrink net bek. <laughs> Hy het een vreselike bebaarde ou en jyp, hulle, ek sê altyd hulle moet genoem word Beauty and the Beast, want McNeil is nou weer so klein, fijn, petit, mysiekie. Uh, eh, hulle was nummer 1 in Duitsland, ach, in Nederland, sorry, België, Denemarken, Switserland en Nieuw-Zeeland, dat het oor 19 weke het het gespandeer op die Billboard Hot 100, een jaar later. Matthew McNeil, het doen vandag ons, die groot treffer, How Do You Do?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 Dit is geskryf dier die groep leier Jeff Christie. Dit is eh, aangebied aan die eh, Tremeloos, wat eh, dit opgeneem het met die doel om het vroeg in 1970 as solo vry te stel. En uh, ja, en, en, uh, na die sukses van hulle destijdse solo, Call Me Number One. Maar ons luister nou na Christie self, wat sing Yellow River. Dit is sy eie liekie ook. het daar aangekom, ons het gearriveer, ons is by die funny spot, en vandag soos ek sê, is dit Wackhead Simpson wat het vir ons gaan lever, en uh, ja, kom ons hoor wat hy, <laughs> wie sy been hy gaan trek, en tot wat er mate, dit is een ernstig ene hierdie, vandag, die ou, ek geloof hy praat nou nog nie met hom nie, uh, Wackhead Simpson, sy angriest prank, kom ons hoor. We've been promoting this all morning. Let's batten down the hatches and cut to the chase because this is going to get wild. Okay. Somebody sounded very <laughs> cross. every, every year I get one guy that I label on my CD the angriest guy of the year. Yeah. I don't think this is going to take this is going to take some beating. Uh, this is the story. This yeah. is the guy who lives in Cape Town. Him and his wife and his uh, two daughters. Yes. Mm-hmm. Now he's got an iBurst connection. He's got for 299 rand a month he gets 3 gigs. Okay. Mm-hmm. Now as you know that gets used up. Yes. So now what's been happening is is that it gets to the 10th of the month. Yes. And, and it's all gone. 3 gigs is gone. Mm. yeah. There's been downloads Okay. So this has caused a, a, bit of an argument in the household, although a, a, fun argument. It's not serious, not like leading to divorce. It's a happy mm-hmm. argument. So who's been going to these sites? Yeah. He denies it, she denies it. The two daughters obviously denied, and the two daughters' boyfriends also denied. So nobody knows. But he's adamant it's not him. But apparently there's a guy next door in the apartment next to them that's been tapping in. Right. Using their connection. And, and down- using up their gigs. And downloading stuff. So the wife got hmm. in touch and said, listen, just phone him and ex- just just accuse him of doing it. Yeah. So I did just that. Basically, um, yeah, whatever. <laughs> just prank him. okay. cool. Hold on. Yeah. Hello. Uh, good day. I'm looking for Stephen, please. Who's speaking? Uh, it's Denver Wallace here. I'm calling you from Arverse. Is this Mr. Hinnam? Mr. That's him. Listen, I don't want to take too much of your time. I'm from the customer care line. Yes. From our burst. It's just in connection with your account. Um, before we go any further, I just need to validate that you are the correct person that I'm talking to. Yes, yes. Your account login is number city at iburst.co.za. That's right. You're on the 299 Rand a month contract with CIA, which gives you three gigs. That's right. We've noticed that you are reaching your... Uh, I know, I know. <laughs> basically, what we wanted to offer you was um, a better package. Okay, what other packages are there? There's all different types of packages. You know, like the cell phones, if you do a lot of SMSing, then you get a special yeah. SMS package. So. And, yeah. and um, we've just noticed we, we basically get a, a, a rundown of the websites that are visited from your site. Yes. We would like to offer a, um, a, more affordable package for basically what you like, uh, surfing, hmm. you know. Hmm. Yeah. Yeah, and so we have what you call uh, the porn package. Which package? Oh. the, the porn package. No, nah, I won't be interested in that. What happened there was someone else so yes. someone else that was boarding there was logging on and surfing, but that person was kicked out. So at this stage, I think the three gigs is going to last now. Okay, so because I'm, I, and I must say, and I, and I, must, and I say this with respect, this this conversation is totally confidential, and a lot of people no, no, no, that, no, no, no, no, no, that, that get caught out. Someone staying there. You see, I went wireless because my wife's got a laptop. But, you know, you don't have to worry. I won't. We won't tell your wife or we won't. Mm. won't. No, listen, please. Anything me? Thank you. Just don't call me again. As I told you, you are now telling me that it's me. It's not me. So I'm telling you that's it. Finish So I'm trying to help you? <laughs> Yo, that's the watch. Do you? Do it again. <laughs> Hello. Hi, sir. It's Denver here again. Yes, listen, I just just leave me alone, please. So, look, I, I, I think you uh, took me the wrong way. Uh, you see, you, you, you're like pushing it to me. Like, going to be a privacy. Now, I'm telling you, I want my privacy. You understand? Sure. So what you're saying is it's me. I'm telling you it's not me. All right. So look, we, we also have the pervert package. Just listen, okay. F***ing leave me a f***ing alone. Do you sir, understand? Sir, Thank you. Bye-bye. Sir, I- <laughs> <laughs> That's good. Hello. Hi, sir. Look, I just want you to. No, listen. Just listen to me. I'm going to have you charged for harassment. Okay. Sir, sir look. I'm phoning your superiors. They're going to mm. see that it's you that. I'm telling you right now. You listen to me very carefully. Yes. From now, you keep your mouth shut. You don't phone me back. I won't tell anybody that you no, surf I'm porn. I'm putting my phone <laughs> down, sir. and if you phone me, I'm going to have you arrested. Oh. Sir, look. Thank you. You said I'll keep my mouth shut, and. I, uh, <laughs> he is acid. he is fucking. I can tell oh. you now. Hello. Hi, sir. Look, let me look. Just... I don't want you to let me look or what. <laughs> Leave me alone. Yeah, you yeah. understand what I'm telling you? Yes. You are a pest. I'm telling you, I'm phoning Ibers. Okay, so and you and you're a pervert. <gasps> okay. Fuck you. I won't tell anyone. I hope I hope this is taped because I'm suing you. You called me a pervert, I'm suing you for everything you've got, including others. So I'm telling you that it's not a bad thing, okay? We offer a special package for guys like you. Oh, oh, oh. She's loving it. Hello? Hello, this is Egg. yeah. Um, I was just Bettina toe gebel en gevra of hulle ons package moet upgrade. The guy keeps phoning me from iBurst and I told him I'm not interested. But we are running out of megs, you know. No, he wants to offer a porn package. <laughs> He's offering a porn package. You <laughs> do visit porn sites, don't you? Ooh. It's you that's doing it. <laughs> We're doing what? I'll come home now. I'll come home now. Sir, Bye-bye. hold on, hold on, sir, hold on. It's uh, Simpson here with your wife. How you doing, sir? <laughs> Whoa! Whoa, he's put the phone down! Yeah, he's not I There is no liquor onder mijn donut. Is that him? Wackhead? Is he there? He's standing in front of me. Put it down. Wil je met I don't want to talk to You can... No, he doesn't want to talk to you, Wackhead. Oh. don't want to talk to him. Come on! No! <laughs> Come on, he really wants... Oopsie. Steven. You. You understand? Steve, let me explain, Steve. Let me explain quickly. If you put it on the air, I will f*** you up personally. You Steve. got it. But you don't put it on the air. But if I tell you something, I will come f*** you up. Oh, oh, Steve, no. hold on. Don't know me, pal. I will stalk you and I'll f*** you up. I'll Oh. find you. No, Thank wait. you. Steve, relax, brother. Wow! Ja. Wow, wow, wow. Mens is sy vrou te gesind vir humor. <laughs> Die ou, ek is nie so seker nie. En uh, ja, ten spuite van die dreigement, if you put it on the air, I will come in, uh, ek weet nie wat hy met hom gaan doen nie, maar uh, ja, to do it in elk geval. Um, ok, ek het een boodskap hier so, gekry een voicemail, wat nie wil aflaai nie. En uh, so ek gaan hom net sommer so speel hier oor die microfoon van die stasie uh, ek weet nie of hy gaan deerkom nie kom ons luister hier kom hy nou hi omloop sitte eh, luister maar net ons is nie ons praat nie so baie nie jy moet ons maar die praat werk nie ik kom je wagen los en ons lijkt muziek. Maar die muziek is weg. Eh, volgens de oude nog maar. Eh, Mensen kijken dus maar wat voor muziek spelen man. En dan nou weet je zomaar, uh, eh, nou, ze hebben wel oud man ook. ik nou, lijk ook die muziek zo. Ik denk, dan moet je ook zo tussen de 80 en 100 wezen volgens die muziek wat je spelen lekker oude muziek, ik lijk dit bij je. Mooi gaan. Ok, dit was een boodskap wat ek gekry het van mm, Piet Nieuwoud. Hy het dit vir ons gestuur en uh, ja, ek bly om te hoor as nog mense wat tussen 80 en 100 is, so, <laughs> soos hy my ras skat. Maar in elk geval, ja, um, as kies toch, joh, my keel raak. Um, ok, ek, ek sien ook dat... Uh, uh, ek het net nog gepraat oor um, Letty en gevra, ek wonder of sy gaan inskakel en toe sê sy, hierso het sy teruggekom en sy sê uh, goeiemiddag ek luister ook en Abby, sy soek prente vir een taak, nou ja ek het gedocht is Abby, wat jou tyd uh, in beslag neem en uh, maar ja, die, ons is daarom in die achtergrond. Uh, sy sê hallo aan haar pa Henny en ma Lena en uh, eh, amal wat saamluister, goeiemiddag vir amal. Dankie vir die mooie program, dis verby mooi, sê sy, dankie. Ok, daar sê, ons is weer voltallig, so te sê. Ons gaan aan met die program vandag en wie is volgende? kom ons kyk, uh, ja, hierdie ou, Yusuf Islam, weet julle wie hy is? Hy is geboor as Steven Dimitri Giorgio op 21 juli 1948 en was algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Hy is een Britse sanger, liedjeskrijver, kan uh, vele muziekinstrumenten bespeel. Sy debietalbum van 1967 het die Eh, top 10 in die Verenigde Koninkrijk bereik en die album sy titel was Matthew and Son. Ek weet nie hoeveel van julle onthou hom nie. En uh, dit het uh, eh, nummer 2 op die Britse singleskaart bereik. Cat Stevens sy album T for Tillman en in, van 1970 en Teaser uh, in the Fire Cat van 1971 is albei dier RIAA. Radio Industry Association something, uh, as die oudige platinum wenners in die VSA aangewees. Sy muzikale stijl bestaan uit folk, pop, rock en islamat, islama, islamitische uh, muziek. Jo. Ja. Uh, ehm, ok, ons luister na Cat Stevens en die liekie wat van, by vandag ja. sy uh, eh, muziek lys sal inpas, is een van hom wat hy noem I can't keep it in. Julle almal ken die liedjie. Oh, I can't keep it in. I can't keep it in. I've got to let it out. I've got to show the world say what you mean, mean what you think and think anything. Oh, why? Why must you waste your life away? You've got to live for today, then let it go. Oh, lover, I wanna spend this time with you. There's no my blood. Blood spins my head and my head. wait. Stevens, hy het eh, so, hy was lang was hy Cat Stevens gewees voordat hy oorgeskakel uh, eh, ge, het na sy uh, amper sê ek sy maiden name uh, sy geboortenaam wat uh, ach ek het om nou weer vergeet oh, is sy is, islamatische naam islamitische naam Right, die ou, ok, ons het net nou iets een bietsie teeny, nee, ons het nie, ons het eeny, meeny, meeny, mou gehad van uh, Lucille Star en, uh, en Bob, haar man. Hier het ons nou, het ons die ietsie bikini, yellow polka dot bikini, en dit word gesing dier Brian Highland, geboore 2 november, of nee, 12 november 1943, Amerikaanse popsanger en instrumentalist, wat gedurende die vroege 1960s besonder suksesvol was. Hy het een nummer 1 treffer op die boelboord tot 100 gehad met die liedje wat ek nou net genoem het. Um, dit was in 1960. Uh, eh, nou, ander treffers sluit in Sealed with a Kiss en Gypsy, Gypsy Woman, uh, wat elk nummer 3 uh, uh, bereik het. Hyland het voortgegaan met opnames in die 1970s, all-music journalist Jason Ankeny het gesê, Heilandse hoinkie liefde pop het uh, feitlik die klank en sensibiliteit van bubblegum gedefinieer. Uh, julle ken uh, genre muziek tydens die Beatles se era. Nou alhoewel sy status as tiener idool vervaag het, het hy voortgegaan om verskye landbeïnvloed albums vry te stel en het later sy uh, loopbaan by komende kaarttreffers gehad. Uh, ons gaan luister na sy weergawe van It's a bit teeny weeny yellow polka dot bikini. Lekker luister en hier kom hy. Bam, bam, bam. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. It's a teeny weeny in the locker, she wanted. Stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, so a blanket around her she wore. She was people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out. people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka the shore. From the shore to the water. Guess there isn't any more. Guess there isn't any more. Itsy bitsy teeny weeny. Yellow polka dot bikini. Brian Highland. Uh, H-Y-L-A-N-D. Highland. Ok, hierdie ene. Uh, ek het hom lang al vergeet van hom. Toe tel ek hom nou weer op by uh, eh, TV advertentie, ek kan nie onthou wat adverteer hulle nie, maar dit is uh, Twisted Sister sy weergawe van uh, We're Not Gonna Take It Anymore. Dit is die rebelsgeit van die jeug wat hier uitgebeeld word. Nou, hulle was Amerikaanse heavy metal band. Uh, ek het nie gedink ek sal hulle ooit op my, op my program speel nie. <laughs> Dit is Twisted Sister, oorspronkelijk van Ho Ho Kiss daar in uh, New Jersey en het later gevestig in Long Island, New York. Hulle bekendste liekies is onder meer We're Not Gonna Take It en I Wanna Rock. Jep, julle sal al twee ken. Um, die orkest behal hoofdsukses met die uh, derde album Stay Hungry van 1984 en sy enkelsnit We're Not Gonna Take It anymore. Uh, wat hulle enigste top 40 op die Billboard Hot 100, 100 was. Nou, hierdie ene het nogal een redelike lang inleidende uh, wel, sal my sê nou story, om te kom by die werkelike liekie. Je weet, is eerst die pa wat inloop, die kamer inloop, en die kamer is een gemors, en dan vreet hy die laaitie uit, en dan begin hy goed rondgooi daar, en dan tot die laaitie, dan omdraai, All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now. You are a disgusting slob. Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. Twisted Sister, we're not gonna take it anymore. Ons sit ons voete neer, ons weir. En dit is, soos ek sê, die houding van die jeug, wat daar uitgebeeld word. Ok, ek het uh, hier in die begin het ons een van uh, Star 45 se liekies geluister en ek het verduidelik waarvoor hulle staan en dat hulle uh, so nabij as moendlik opgeleid aan die oorspronkelike muziek van verskye kunstenaar uh, neem hulle die muziek op eh, een uh, medley daarvan en hulle present het dan en uh, die eerste wat ons geluist het was iets met die uh, stars aan uh, die sisters wat hulle daar uitgebeeld het ons is nou weer een van hulle likies hier so en uh, ek het gesê daar is in totaal drie hierdie is die tweede ene julle sal uitvind dat die inleiding van al sta, uh, Stars on 45 sy liekies is precies die selfde. Dit is hulle thema inleiding. Ok, kom ons noem het so. Uh, ons luister na hierdie ene en uh, ja, hulle sê nie eindelijk waar oor hy gaan nie. Uh, hulle sê net original 12 inch version. version. Uh, ons luister maar ek weet, dit is altyd lekker om hulle muziek te luister, op en wakker, vrolijk. Stasum 45 lekker as jy een partijkje het en jy wil nie elke kort kort die plate gaan change en die volgende ene en dan die volgende ene. Dan vat jy hulle en jy sit hulle op. Uh, hierdie ene was, oh, amper 10 minuten lang, is die langste wat ek nog stilgeblij het op een stasie wat, wat ek iets uitsaai, maar nie praat nie. Dit was <laughs> Stars on 45. Right. Die album die album sy naam is Susie and Other Four Letter Words. Oeps. Uh, wat in 1979 is het uitgereik, is die seste atelier album dier die Amerikaanse sangeres, lekkieskrijver, basgitaarspeler en actrice Susie Quattro. Jo, ek het eh, in, in hierdie week, of eh, in laas week, het sy uh, haar iets in die negentigste verjaarsdag gehad, en ach, sy lyk nog demorat, en uh, ja, sy was een bonnelkie energie op die verhoog gewees. Uh, nou die album, wat die, die uh, Susie and Other Four Letter Words, um, die uh, bevat drie enkelsnitte, wat amal op trefferslijste verskyn, She's in Love With You, een nummer 1 treffer in Zuid-Afrika, waar het 7 weke boe op die grafieke was, uh, top 20 treffer in die Verenigde Koninkrijk, Oostenrijk, Nederland, Noorwee en Switserland. Een top 40 treffer in Australië en ook een geringe treffer in Nieuw-Zeeland en die Verenigde State. Ons gaan luister na Susie Quattro met hierdie, en sy is nogals die basgitaarspeler gewees van die groep. Dit is baie selde dat die dame die die enigste ander ene wat ek van weet eh, is die uh, eh, venterkies die Lindy sy speel die basgitaar en uh, ja uh, so dit is nogal een unieke en uh, ja dan is sy die sanger ook ons luister Suzy Quattro She's in love with you 1979 Quattro, die boshaare van haar wat so eh, gezond is, sal ek sê, dit wip so, en elkeen val weer terug op sy rechte plek. She's in love with you, het sy gesing, en ja, dit was 1979. Um, ehm, Michael, Michael Home, die liekie, Mademoiselle <laughs> Ninette is een liekie wat geskryf is en vervaardig is dier Herbert Hildebrand Winhouwe en oorspronkelijk uitgevoer dier Soulful Dynamics. Dit is eh, in 1970 vrygestel en het daar die jaar een nummer 1 treffer geword in Duitsland, Oostenrijk en Switserland en was gedierende die daarop volgende 30 weke onder die topverkopers. Ons luister na Malcolm Home en die Likkie Mademoiselle Ninette. Ek is eendag met hom wakker geworden, dit is die eerste keer toe ek hom gehoor het, is ek eh, dier hom wakker, ek het uh, by een uh, ou, ek was vir die naweek uit gewees, uh, saam met hom van die koshuis af, en ons het op die plaas, het ek gelee in een marg slaapje, ek het op bed gaan lee, en in die slaap geraak, en toe ewe skielik, toe speel hierdie plaat, kliphard, toe hy my kom roep vir aandete, toe bring hy die radio en hy sit om kliphard, en hierdie was die liekie wat my toe daar wakker gemaakt het, en ek like om, al het hy my wakker gemaakt, Mammozel Ninet. In my last holiday, I took a trip U.S. wat het gesing het. En, <coughs> excuse toch, ek sien die mense skuif reg, want my program was altyd tot hierdie tyd gewees, maar ek het ons half uur nou bygelas, so ek gaan nog een half uur uh, van die muziek, maar kom ons kondig aan, wat gebeur vanavond? Vanavond op Ramkat Radio is Rudolf, en hy is op spoed. Sy programse naam is op spoed, en altyd een lekker een om te luister, uh, vol aksie, baie versoeken, baie ja. gesels, en uh, ja, um, oh, oké, okay, wacht, ek net hier sien, iemand sê ek het nou weggeraak, nee, ek is nog steeds daar, uh, maar in elk geval, en uh, dan, hy is van 6 uur af, saai Rudolf uit, en betek hier tot half 9, um, hang af hoe die mense om bezig hou, hy gee nie om een bykie langer te bly nie, uh, stuur vir hom versoeke in, uh, kyk op ons voorblad van die blog, daar waar jy bezig is om te luister, daar so een kolletjie wat sê, uh, boodskap aan atelier, en soek Rudolf sy naam daar, dan stuur jy jou versoeken soen toe, en ook jou boodskappen soen toe, en gesels oor wat jy voicemails, en uh, ja, hy het altyd een baie, baie lekker en interessante program. Wie, dit, hy is vir my, is hy die moeilikste een om voor in te staan, want, uh, ek meen, as hy die aand nie kan uitsaai nie, dan moet, uh, om sy program te behaartig. Jo, hy het een speciale klompie uh, mense, wat gereeld na om al klaar bitter ontevrede as hy nie die aand daar is nie, en uh, dan moet ek hulle probeer heb jou. Uh, en uh, dit gaan aan, maar uh, ja, dit, dit is een moeilik ene om in te staan. Ek probeer om sy type muziek te speel, ek probeer om sy humor te behou, maar dit is net onmoontlik. Dit is Rudolf, een, one of a kind, sal ek sê. Uh, maar in elk geval, hy is 7 uur, 6 uur op en hy gaan tot laat. En dan Op die ander stasie, eh, ons praat nou van Radio Eendrag, is uh, eh, DJ Doep. Elke vrijdag aand van 1900 tot 2000, uh, eh, dit is een uur lang, het hy een program wat hy ook gooi milies. Dit is een boermuziek wat hy, la, la, la, hy sê wat die voete laat jik vanaf 7 uur. Um, en dit is uh, met die, DJ Doop, uh, en dan het hy heruitsending van die program wat hy nou vanavond uitsaai, is uh, morgen, dit is op saterdag, uh, vanaf 12 namiddag, uh, gee hy die uh, uh, potgooi van die specifieke program. Hy sê, is een lekker skoffel ene, en uh, ja, so moet het nie misloop nie, luister om 12 1900, dit is 7 uur tot 8 uur, DJ Doop, boermuziek, of anderstens, soos ek gesê het. Um, right, ons gaan aan met my program hierso, en wat het ons volgende op die draaitafel? Ja, Bonnie Tyler, Keynor Hopkins was haar geboortenaam, en dit is in Skewen, daar in Wallis waar sy gebore is. Sy en haar drie sisters en twee broers het in een vierslaapkamer municipale huis groot geword, wat een pa gehad het, hulle, hy het op die koolmijne gewerk en haar ma was een huisvrouw. Hulle was een diep christelike familie en sy het as kind in die kerkkoor het sy beginne optree uh, waar sy uh, wel haar sangtalent dan was baie prominent reeds gewees op daar die tyd en sy het aanvankelijk beginne werk in een kredenierswaarde winkel, toe sy 1969 tweede plek behaal het op een sangcompetitie. Stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis, so dat sy nie uh, eh, verwaar kan word met Mary Hopkins, wat die tyd ook baie populair was nie. Um, ons gaan na Bonnie Tyler luister, die vrouwelike, uh, wat noem ons die ou, uh, eh, ach, Rod Stewart, die rasperstem vrou, en sy gaan vir ons sing, Holding Out for a Hero. Lekker luister. MUZIEK Taylor, holding out for a hero. Ek sê altyd, as ek van haar praat, die vrou met die groot haare. Joch, sê daar my bos haare aan haar kop. Ek sê, sê, um, ja, kom, Jesus is een wat ek net so tussenin wil indruk. Kom ons luister na Afrikaanse jene, wat in die selfde genre van die res is. En dit is een Willisari, Willisari van Mirandi. Sy het homself geskryf, en uh, sy is die contract uh, eh, wel naaswenner van uh, eh, contract eh, nummer 3 denk ek, maar uh, ook een bondelkie energie en ook so bedrijwig op die verhoog, sy staan nie vir een seconde stil nie en uh, kom ons luister na haar Wille Sari jo, dis een Wille Sari wat sy voor, uh, verteenwoordig Mirandi sy het al, ek dink sy is van uh, Kempton is het, ek weet ek het een onderhoud gehad met haar, waar ek al hierdie dinge um, genade, Willisari, waar is jy nou? Randy, wat het vir ons gesing het, uh, ja, is, uh, van is Mursner, Randy Mursner. Right, kom ons uh, kyk wat wie wel wil, hoekom. Uh, ek sien Rina, Rina Boshoff, daar van uh, Boshoff Foster, ne? sy is van Bethlehem. Ek sien, jy is ook ingeskakeld. Ja nee, ek sê, jy sê, ek het vandag hopeloos te veel gepraat. My stem is bezig om te kom en te gaan en kom en gaan. Uh, so, uh, maar ach, daar is nog net 15 minuut oor, so ek uh, sal hom dan weer herwin voor ek zondagmiddag sy muziekprogram uitsaai. Um, Crispian St. Peters St. Peters is die man wat nou ons gaan vermaak. Nou historische versla dui daarop dat die story van die uh, eh, vluitspeler van Hamelin gebaseer op een ware verhaal wat so met die verloop van tyd soveel sterkies bygekry het dat uh, uh, uh, niemand meer met die zekerheid kan sê wat die oorspronkelike story was nie. Die Pied Piper gelikkie is in, ses, in eh, nee, 1965 geskryf dier Dubof en uh, Artie Cornfield wat uh, selfs nooit beter kon doen as die 87ste plek op die Billboard Hot 100 eh, nie, maar Crispin St. Peters neemde die volgende jaar in 1966.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 Peters en ek kan onthou, dit was min of meer die tyd toe ek in muziek beginne belangstel. Het was hier in 63, 1964, sal ek sê, was Crispian St. Peters sy groot treffer. Barry Mann. Um, ja, hy is gebore Barry Immer, Immerman. Immerman op 9 februari 1939, uh, eh, Amerikaanse liekieskrijver en muzikant en was deel van een suksesvolle liekieskrijf vernootskap met sy vrou, Cynthia, Cynthia Will. Um, ehm, hy het in 1953 treffers in die Verenigde Koninkryk en in 1998 in die VSA het hy geskryf of saamgeskryf. Ons gaan na hom luister en die, sy groot groot treffer was Who put the bomb? Waar? Who put the bomb in the bomb die bom? Ne? Barry Mann. I'd like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with the bomb, the bomb, the bomb. Who put the rhyme in the rhyme a lama ding dong? Who put the bop in the bop, shabop, shabop? Who put the dip in the dip, dip, dip, dip? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. When my baby heard, bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop, every word went right into her heart. chipper. Who put the dip in the dip, Did it? Did it? Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Each time that we're alone, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, boogity, shoot sets my baby's heart all aglow. ba bam ba bam ba bam bam and my honey rama lama ding dong forever ooh put the bomb put the bomb put the bomb bom bom wee that was berry man hy het dit gedoen en dan meer iemand anders ok nou daar was een tydperk hier tussen 1968 tot so 72 daar die call waar Likies een dubbel naam titels gehad het. Jy weet, uh, daar is een hele paar van hulle. Uh, yummy Yummy, I've Got Love in My Tummy, uh, Kiss Me Honey Honey, uh, Funny Funny, Looky Looky, uh, Sugar Sugar, Chewy Chewy, en al die Likies. Nou, ek gaan nou, uh, sommer net een na die ander, gaan ek speel van die klomp dubbel naam titels van die verskye liedjies wat in daar die era, min of meer, van 1968 tot 72, min of meer, uh, uitgekom het. Ek wonder of het eh, eh, een trend, trend was, en of dit maar net toevallig so gebeur het. Ons kop af met The Ohio Express, met Yummy Yummy. Yummy Yummy Yummy, yummy, yummy, I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Love you such a sweet thing, good enough to eat thing, and it's just a while I'm gonna is volgende met hulle een wat amper so klink, Funny Funny, 1971. MUZIEK dit was die suite gewees en hulle het 1971 gesing Funny Funny. Nou in 1969 is daar nog een dubbelnaam titel en dit was gesing dier Giorgio. Giorgio het gesing Lookie Lookie. Onthou jylle om? Hamma ma, papa hamma ma, dit is Giorgio met Lookie Lookie. Ons het nog so drie dubbelnaam goeders wat ek gaan speel voordat ek finaal gaan afsluit. Hier volgende een is uh, nie heeltemaal so uh, vast dans, ach, eh, uh, los dans, soos die rest nie. Um, maar uh, kom ons luister om in elk geval, dit is Shirley Bassey. en sy sê, kies me, honey honey, kies me, honey honey. Kiss me honey show you how. Closer, closer now. Kiss me, honey, honey, kiss me. Thrill me, honey, honey, thrill me. Don't care even if I blow my top, but honey, honey, uh-huh. don't stop. We've never played this little game before Closer, closer now. Kiss me hard. Shirley Bassey, honey, honey, kiss me, honey, honey, kiss me, quick. Right, uh, ons het nog twee, wat uh, dubbel naam, likies, of uh, titel, likies het, uh, woorde het, en dit is die eerste een wat ons nou gaan luister, uh, Sugar Sugar, en wie het het gesing? Jep, Archie's. Ek wonder wie van julle het ooit die Archie comics, comics gelees, met uh, Moose en Jughead en Betty en Veronica en uh, wie was daar nog in gewees? Um, ja, het was, was Reggie, Reggie, hy was ook daar in gewees. Die Archies, Sugar Sugar. Sugar Sugar are my candy girl, and you got me wanting you, honey. Oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving. voorlaaste, kom ons speel nou uit. En ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het. Um, dit is vrijdag vandag. Ek sien julle wel op, op, op, op, in een groot mate op sondag. So is eh, die sondagochtend stilte, die sondagochtend preek, 10 uur, die sondagmiddag muziekprogram van 3 uur tot 5 uur en dan is er die sondagmiddag bybelstudie wat van 5 uur af. Um, Ja, so, geniet jylle naweek wat voorlee, uh, geniet wat jylle doen, doen wat jylle geniet. Ek speel uit met Ohio Express en die liekie wat ons geluister is um, Chewy Chewy terwijl ons nou by die dubbel naam titels is uh, lekker nou ek, bye Tell me let go down.